हाणे सूरत मुजादिला पढ़ूं पढ़ूं पिया हुनजे आयत चोॾहीं ते हाणे पहुता आहियूं ऐं चोॾहीं खां वठी ॿावीह ताईं आयतूं जेके आहिनि इहे अलाह ताला फ़रमाए थो त मुस्लमाननि मोमिननि खे त तव्हांजा माइट मिट जेकॾहिं काफ़र आहिनि भाग पीउ की माउ की फलाण त उहे तव्हांजी यारी में कोन्हनि न को माइटी में न को मिटी में हुन सां तव्हांजो को वास्तो कोन्हे हाणे इहे तमामु सख़्तु आयतूं आहिनि हिन माना में ऐं हुन वक़्तु जंगियूं हली रहियूं हुयूं ऐं पंहिंजा सावन सगोरनि पंहिंजो घणा मिसाल अहिड़ा थिया जो पंहिंजे माइटनि खे पंहिंजे पीउ खे पंहिंजे भाउ खे क़तल करिणो पियो हिकु ॿिए खे छो जो हू हुन पासे हू हुन पासे जंगिजे पोइ इहो हज़रत ईसा आल इस्लाम गॉस्पल ऑफ जान हुन में फरमाश थींदो आऊं ई जेको दीन मूं आंदो मुंहिंजो जेको तरीक़ो आहे हुन में ईअं कोन त मूंखां अमन आंदो आहे हुन हुनमें भाउ भाउ जे ख़िलाफ़ु थींदो माउ धीउ जे ख़िलाफ़ु थींदी धीउ भाउ जे ख़िलाफ़ु माउ जे ख़िलाफ़ु थींदी पीउ पुट जे ख़िलाफ़ु थींदो मतिलबु इहो जॾहिं अचे थो हक़ जी सदाकत जी ॻाल्हि ऐं होॾां कुफर जी ऐं रदि करण जी ॻाल्हि तंहिं वक़्तु जेको आहे सो माण्हू विड़े थो हेॾा हिंदुस्तान में जेको वॾी महाभारत जी लड़ाई जी ॻाल्हि आहे हुन में बि हू पांडव ऐं कौरव पाण में सौटु मासा मतिलबु पंहिंजे में माइटु मिटो आहे पर उहो जॻत हुननि जी जंग थी त पोइ जंग थी हुन में पोइ वरी कृष्ण अचे थो ऐं चए थो हुनखे अर्जुन खे त तोखे जंग करणी आहे उहो चए थो मुंहिंजा माइट आहिनि ऐं कीअं जंग कंदुसि गीता जेको किताबु आहे हुननि जो तमामु मुक़दस उन मंझि इहा उहे बहस आहे ॼण हिकिड़ो फिलोसॉफिकल हिक क़िस्म जो बहस हिन ते आहे ॿधलु त मतिलबु सभिनी दीननि मंझि अहिड़े क़िस्म जो वक़्तु अचे थो जो माण्हू खे साइड वठणी थी पए भले भले माइटु हुजनि होॾां पीउ हुजे होॾां भाउ हुजे होॾां माउ हुजे होॾां पुटु हुजे पीउ हुजे हिक ॿिए जे ख़िलाफ़ु मतिलबु पोइ उहो उहो हुन पासे था थियनि उहो हुन पासे था थियनि हिक ॿिए सां विढ़णो पए थो हुननि खे हिकिड़ो क़तलु पोइ अहिड़ा क़िस्म जा मिसाल हिन सूरत मंझि हाणे आयत ॾींहं खां वठी पवंदी ताईं पहिरीं पढ़ूं था आयत खे आयतुनि खे इहे जेके आहिनि ऐं हुनखां पोइ हुनजी माना कंदासूं पोइ ॾिसंदासीं नाला हुन असां बि सगुरनि जा जेके पंहिंजे माइटनि सां पंहिंजे पीउ खे मारियो फलाणे वसाबी सगोरे पंहिंजे पुट खे मारियो या पंहिंजे तमामु वेझनि अज़ीज़नि माइटनि खे हुनखे हिक ॿिए खे विढ़णो पियो पियो या हुन मारियो हिनखे या हिन मारियो हिनखे ॿिनि धुरनि में जा जंहिंखे जेको हथु आयो तंहिंखे मारियो हाणे इहो थियो हाणे त पढ़ूं था ई हलम रजीम ألم تر إلى الذين تولوا غضب تولوا قوما غضب الله عليهم ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويعلفون على الكذب وهم يعلمون छा न ॾिठो तो उन्हनि खे जिन दोस्त रखियो अहिड़ी क़ौम खे जो कावड़ियो अलाह हुननि ते इन अला मखदूब ग़ैर मखदूब अल दुआ आहिनि त हाणे इहो में हिकिड़े आम सेंस में त उहे अलाह ताला जो गज़ब जेको आहे ते आहे उन्हनि खे तव्हां न ॾिठो जिन दोस्त रखियो उन्हनि माण्हुनि खे त वलो त वलो माना विला वलो वलो वलो विलायत ऐं पंहिंजो वली करणु दोस्त रखणु दोस्त कयऊं उन्हनि खे जिन ते अलाह ताला जो गज़ब हो अलाह ताला ते जो जो गज़ब हो पंहिंजे हिन ते हिननि ते यो नबीअ खे कोन्ह थिए मञो हिन करे गज़ब हो हुन ते ऐं जेको बाब जेके जा जेके किताब आहिनि उन्हनि में नबीअ जा ईसाईआ जो यरामाईया जो फलाणो असमोस जो उन्हनि में अलाह ताला जे गज़ब जी ॻाल्हि आहे त कहिड़ो उन्हनि ते गज़ब आहे इहो ॻाल्हि उन्हनि जी क़ौम किताबनि में असांजे किताब में कोन्हे क़ौमनि त वल्ला क़ौम दोस्त रखनि था उन्हनि खे उन्हनि क़ौम खे जिन ते अलाह ताला जो ग़ज़ब थियो माहुम मिनकुम उहे तव्हां मज़ा न आहिनि यानी हू तव्हांजा थी न सघनि वला मिन हुम न को हुननि आहिनि यानी हीअ जेके विच था जेको हुन पासे बि न आहिनि हिन पासे बि न आहिनि त ॿिए हंधि फरमाईं त हा ओला आयो हा ओला आयो हायो हिन पासे हुन पासे ॿिन्ही पासे असां हुन पासे आहियूं या हिन पासे ख़बर ई कोन थी पए माण्हूअ खे माण्हूअ खे पासो वठिणो थो पए चए आऊं न्यूट्रल आहियां हिकिड़ो माण्हू चवंदो त ग्रे एरिया आहे मूं पहिरीं लफ़्ज़ ॿुधो ग्रे एरिया अलाह ग्रे एरिया ग्रे एरिया का बि कोन्हे का क़रान शरीफ़ में मतिलबु दीन में कंहिं का बि ग्रे एरिया ग्राहक माना मुतशाह बि आहे मुतशाह शुभ जमे शुभ खे छॾिणो आहे बसि उहा ग्रे एरिया आहे कोन्हे का असां लाइ هك بين هل باطل بين حرام بين حلال بين पधरो आहे لا يكره في الدين قد تبين الرشد فمن قبل تبين الرشد من الغي त भई न रुश में लॻाई रुश जेको आहे सगईअ खां पधरो थी चुको हाणे मतिलबु त तव्हां विच में रहो हुन विच में आहे हुन पासे न हिन पासे न हिन पासे न हुन पासे ॿिन्ही पासे आऊं आहियां ॿिन्ही पासे आहियूं तूं कंहिं पासे कोन आई त मतिलबु त उहो माण्हू बसि वधी थियो छो जो उहो कंहिं पासे कोन्हे को तोखे पासो वठिणो आहे हर कंहिंखे हिकिड़ो पंहिंजो वठिणो आहे there is no grey area from perspective of Islam from perspective of any हुन में का ग्रे ग्रेय माना तव्हांखे ख़बर कोन थी पए मुताहबाद थियो हुयो मुताहबाद खे चवां छॾिणो आहे छॾे छॾे ॾियणो आहे मतिलबु जीअं कंहिंमें शक आहे हल हलाल ॿईयनि हराम ॿई आहिनि बाक़ी विच में जेको थियो तो तव्हांखे छॾिणो आहे सुठो आहे तव्हांजे लाइ त चवंदो आहे खावां बि ॿुधो हीअं आराम थो खावां ख़बर न आहे त हा हलाल हा हलाल हा हराम आहे पर आउं खावां थो पर का चाल थो खाई तोखे बुख मरी वेंदई माण्हू बुख मर मरणु पसंदि कंदा वधीक अहिड़े कमु करण खां हिन करे जेको कॉन्सेप्ट आहे त ग्रे एरिया आहे ऐं न्यूट्रल आहियां तूं छा लाइ न्यूट्रल आहीं तूं दूर थो मुंहं में पाईं तोखे कहिड़ी बि न्यूट्रल थी आहे अलाह अलाह जी ॻाल्हि आहे होॾां रसुल जी होॾां कफ कुफर जी ॻाल्हि आहे ऐं तूं न्यूट्रल आहीं तोखे कहिड़ी न्यूट्रल थी आहे तुंहिंजी ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم न उहे तव्हां मां आहिनि ऐं न की उन्हनि मां आहिनि अहिड़ा माण्हू जेके चवंदासीं न्यूट्रल आहियूं न्यूट्रल आहियूं माना तव्हां कंहिं सां बि कोन आहियो न को असां सां न को हुननि सां ऐं कसम खणनि था कूड़ो अलाह ते ऐं उनखे ख़बर आहे त असीं कसम कूड़ो था खणूं पिया अहिड़े क़िस्म जा माण्हू जेके आहिनि तयारु कयो आहे अलाह ताला अहिड़नि माण्हुनि जे लाइ सख़्तु अज़ाब आद आद आद माना तयारु करे रखणु अलाह अज़ाब आहिनि शदीद अलाह ताला उन्हनि जे लाइ तयारु करे रखियो आहे अज़ाब शदीद सख़्तु अज़ाब इनम सा कानू या मलून जेकी कनि था उहो तमामु बुछड़ो आहे न सा सा माना बुछड़ो आहे तमामु उहो जेको हू कनि था माउ या माखानो या अमलून जेको कंदा हुआ या कनि कनि था जूनत जुन्नत मां ढाल आहे ढाल कनि था छाखे अहमान अहिमान किसनि कसमनि खे कसम खणंदा अलाह जो हा साईं असीं त मुस्लमान आहियूं असां त ईअं आहियूं असां तूं आहियूं पर उहा हुननि जे लाइ ढाल आहे प्रोटेक्शन आहे पंहिंजो हुनखां पर हू इस्लाम ते कोन्हनि का अहिड़े क़िस्म जा माण्हू पोइ अलाह जे वाट खां रोकीनि था अलाह ईअं न करियो हीअं बि न करियो हीअं बि न करियो जेको चङाई जो कमु हुजे उहो न करियो अल कुकुरांसी बि न पढ़ो हीउ फलाणो ख़तमो बि न ॾियो हीउ पंहिंजो दुआ बि न घुरो हथ मथे न खणो हीअं बि न करियो हीअं बि न कयो मना अलिल ख़ैरु अलाह ताला फ़रमायो अहिड़नि माण्हुनि जे लाइ मना अलिल ख़ैरु मौत दिन असीम हद खां लंघंदड़ ऐं असीम गुनहगारु ऐं पोइ हुन खां पोइ वरी ॿियो बि लफ़्ज़ु फरमायईं सूरत नून वल कलम में पोइ आउं कोन्ह थो चवां <clears throat> वाणे जिनतनि रोकिन था अलाह जे रस्ते खां फलाम अज़ाबु मोहीन पोइ हुनखे तमामु बुछड़ो बुर बुराई वारो ज़िलत वारो जेको आहे सो अज़ाब आहे हुननि लाइ फ़लहोम अज़ाबु मुहिन लन तुगनी अन हुम अमवारो हुननि जा माल जेके आहिनि सो हुनखे कमु कोन आया हुनखे प्रोटेक्ट कोन करे सघिया तुग गन ग़ना ग़न ग़ना न करे सघियो तुगनी अन हुम अम्वालोमी अन हुम अमवालोम वॾा औलाद नकी औलाद हुननि खे बचाए सघियो हुन कम खां अलाह खां का बि शइ हुननि खे रोके न सघी ज़रो बि रोके कोन सघियो पंहिंजो हुननि जो न को औलाद न को हुनजो माल हुनखे कमु अची सघियो उला ऐं उहे बेशक उहे जनम जा साहिब आहिनि जम जहमल जहनमी आहिनि होम फी हा ख़ालिदून उते हमेशह रहंदा अलाह ताल उते हमेशह हाणे हिते हमेशह रहण जी ॻाल्हि जहनम में हमेशह रहण जी ॻाल्हि जन्नत जी जनम जन्नत में इहा ॻाल्हि जेका क़ुर शरीफ़ में वाज़ आहे हाणे उहो उन ॾींहुं मूं पढ़ियो जेको पियो पंहिंजो यहूद जो जन जनम आहे पर उहो असांखे थोरा ॾींहं बसि हेतिरा ॾींहं या होतिरा ॾींहं इहो जेको थींदो हाणे इहो हिन जो तिलका मानी ताला खुरांशी में चयो इहो ख़्यालु आहे इहो तिलका मानी अलाफ़ खुरांशी में चयो त चवंदा असांखे थोरा ॾींहं बसि असां जनम में ईंदासीं वरी निकिरी वेंदासीं पर के त माण्हू निकिरी ईंदा अलहमदिल्ला मतिलबु जेतिरो हुनखे उहो बि हिकिड़ो तस्वर आहे मुस्लमाननि मोमिननि वञा जेकी ॿियनि ॿियनि क़ौमुनि जा जेके थिया चङा माण्हू त पोइ निकिरी बि ईंदा पर पोइ कहिड़ा हूंदा जेके हमेशह पोइ हाणे क़ुर शरीफ़ जेको आहे ॿुधाए त चऊं हमेशह हाणे त फ़र्माईंदी त उलाए काहबनार हमेशह हुते रहंदा योम याबास ॼमियनि पोइ अल्ला ताला सभिनी खे उहो ॾींहुं जंहिं ॾींहुं अल्ला ताला सभिनी खे सभिनी खे गॾु कंदो ऐं उथारींदो क़यामती ॾींहुं योम यबासुम ॼमियन लहू कमाए लखुम पोइ उहे कसम खणंदा उन वटि जीअं कसम खणंदा आहिनि तव्हां वटि अलाह वटि बि कसम खणंदा ईअं कूड़ा चवंदा असां त कोन हुआसीं असां त शिरक कोन थी कयो असां त अलाह ईअं थी कयो मतिलबु अहिड़ा मुंहुं जा पका हुते कंदा इहा लिफून लहू कमा आहे इहा लिफून लाखुम हू तव्हां ईअं कसम कंदा उते बि अलाह वटि बि अलाह खे वेंदासीं धोखो था ॾेई वञो हलिया इहा कमु या लिफून लखुम जीअं तव्हां वटि कसम था करनि तीअं अलाह वटि बि कसम कंदा भई इहा सभु न अलाह शइ आहिनि ऐं सम्झनि था त हू कंहिं शइ ते आहिनि यानी हक़ ते आहिनि हक़ जो को ज़रो हुननि खे बि हासिलु आहे हाणे कल्ह जेको मूंखे हमराह मूंखे टेलीफ़ोन करे मूंखे चयईं थी फलाणो माण्हू तूं मूं वटि अची फलाणो मूं चयो यार तूं मूंखां परे रह सुठो आहे ॼणो पोइ मूंखे चई त साईं हू फलाणो जेको परवेज़ जेको हुनजे मुत चई मूंखे मिलियो हिकिड़ो माण्हू चई आऊं परवेज़ी आहियां <laughs> चयो भलो कमु थियो चए भला हू चए थो त आऊं सुठो मुस्लमान आ तव्हां खां वधीक ऐं पंहिंजो तूं कहिड़े क़िस्म हिन खां वरी पुछाईं ही त सफ़ा वरी चट आहे ॿिए क़िस्म जो चए थो न को अलाह न को रसूल न को ॻाल्हि अञा मूंखे सम्झ में आई कोन्हे हाणे मरण वांगुरु थियो आहे अची पर चए थो अञा मूंखे सम्झ में कोन आई आहे ठीकु आहे भई तूं रहे पियो जिते आहीं हाणे मतिलबु तीअं असांजे ज़माने में बि फितना आहिनि कोन को पंहिंजो जेको सरमद शहीद हो ऐं फलाणो सरमद शहीद खां आहे को छा अञा त आऊं पहुतो आहियां ला ला हिते पहुतो ई कोन आहियां पोइ हाणे छा थींदो पोइ हाणे अञा इलाही हिते पहुता कोन्हनि हिन करे हिन जो दर्जो वधीक आहे सरबत खां बि शहीद खां बि हाणे अहिड़े अहिड़े क़िस्म जा माण्हू मतिलबु त अर्ज़माने में थियनि था पोइ हाणे अलाह ताला हुनखे जेकॾहिं गुमराह करे हुननि खे राह न ॾेखारे पाण छा करे योम करियूं कसाबुम वैया सबून अन अल अल अल अलाह शयुनि ऐं समुझनि था त असां कंहिं शइ ते आहियूं का असां कंहिं ॻाल्हि ते आहियूं का ॻाल्हि मिली असांजी आहे जेको हक़ ते हक़ जो ज़रो असांखे बि हासिलु आहे ऐं हू चवंदा आहिनि हक़ु सॼो असां वटि आहे ॿिया जेके सभई खुड़ा वरी ईअं न अचनि पोइ अलाह ताला इहा सभु हंधु इहो सुनू न सुना ॿिए हंधि फरमायो ऐं हू सम्झनि था त असीं सुठो कमु था पिया कयूं ॾाढो सुठो जेको हुनखे शैतान जेको आहे सो ज़ईन लहम सूबो अमल हुम अलाह ताला फरमायो अथसि शैतान हुनखे हुननि जा अमल जेके आहिनि से सिंगारे थो पेश करे तव्हां अहिड़ा अहिड़ा भला आहियोसीं तव्हांजो को आहे कोन्ह को तव्हां जेको आहे सो फलाणी मंज़िल ते पहुतल आहियो हींअर सरमद शहीद खां मथे आयो अथई तव्हांजे बिस्तामी खां पंहिंजे मंसूर हलाज खां ताईं मथे आयो तव्हांजी हैसियत वॾी आहे सम्झनि था शइन कंहिं ॻाल्हि ते आहिनि हू सम्झंदा असां ॻाल्हि ते आहियूं कंहिं हक़ ते आहियूं हक़ असांखे हासिलु आहे अला इन होम काज़बून बेशक उहे कूड़ा आहिनि उहे मतिलबु ॻाल्हि हासिलु कोन्हे का न को हक़ जो को ज़रो हुनखे हासिलु आहे न को कंहिं शइ ते आहिनि लस्तुम अलाए शयुनि ऐं हुनखे चयईं जेकॾहिं तव्हां तौरात ते नथा हलो लता क़ुर शीमी चयो तौरात वारनि खे तव्हां जेकॾहिं तौरात ते नथा हलो पोइ तव्हां कंहिं शइ ते न आहियो जेकॾहिं तव्हां इंजील ते नथा हलो त पोइ तव्हां कंहिं शइ ते न आहियो बसि मतिलबु त इहो मतिलबु थियो हाणे इहे चवंदा असीं त्योत खां मथे आहियूं असीं इंजील खां मथे आहियूं असीं थी वॾा इंटेलेक्चुअल आहियूं धरती जेका असांजे हुन ते क़दमनि ते लुॾे थी असीं जॾहिं हलूं था पोइ धरती लुॾे थी अलाह जी वाह वाह साईं भलो कमु थो थिए अलाई शैतान हर अलाह ताला त शैतान जेको आहे हुननि खे इस्ताफ़ ग़ालिबु थियो हुनजे मथां शैतान अल शैतान अल अल अल अल अल अल अल अल अलाहालिक्र अल ताला जी निशानी अलाह ताला जूं आयतूं हीअ क़ुर जूं आयतूं हीअ ॻाल्हियूं सभई पोइ हुन खां सभु विसरी थी वञनि हलियो पोइ चवंदासीं साईं असांखे हैसियत हासिलु आहे बसि असीं जेको आहे सो हीअं आहियूं असीं वॾी हैसियत वारा आहियूं हाणे असीं जेको आहिनि हिते बसि क़ाइमु आहियूं भले हुजो क़ाइमु अला तव्हांखे पंहिंजो हिदायत ॾिए न ॾिए पाण मर्ज़ी जो मालिक आहे हिम शैतान अला अलाह जो हुनखां विसी थो वञे जो विसारियाईं हुननि खां यादि अलाह जी उला हिकु हिसबु शैतान हिसबु शैतान शैतान जी हिसब जा शैतान जे ग्रुप जा आहिनि हाणे हिकिड़ो अॼुकल्ह आहे हिसबुल्ला सराईं पाण खे त माण्हू वेचारा नाला रखंदा असांजो यार वेचारो हिसबुला सूमरो साहिबु असांजे साईं अब्दुल साहिब जो माइटु हिसबुल्ला पाण हिसबुल्ला माना अलाह जे ग्रुप जो माण्हू हाणे ॿियो शैतान जे ग्रुप जो माण्हू ऐं उहो सुञा इराक में त हुते वीचारो सदाम हुसैन खणी हमिलो कयो ईरान ते पोइ वरी चवनि पिया पंहिंजा पुछनि पिया हिक ॿिए खां त भला टीवीअ ते त वरी रा जेको विढ़े पियो सद्दाम जेको आहे ईरान सां इहो छाजे लाइ पियो विढ़े चई त साईं बि सद्दाम जेको आहे सो वतन जे लाइ असांजे लाइ विड़े थो ऐं पंहिंजे असां असीं असां जेके आहिनि वतन जे लाइ था फिड़ूं ऐं सदाम जे लाइ था फिड़ूं पोइ मूं त हुन क़ुर शरीफ़ पढ़ियो पिए पोइ वरी ॾिठो क़ुर शरीफ़ त हुन सूरत आल इमरान में लिखियो पियो त हिकिड़ा जेके आहिनि से शैतान जे लाइ था फिड़नि ॿिया जेका अलाह जे लाइ था फिड़नि पोइ हाणे हीउ कहिड़े जे लाइ असीं विणूं था वतन जे लाइ असीं त विणूं था पंहिंजे सदाम जे लाइ सद्दा न सदाम जे लाइ त विणूं कातलून वठनि ऐं युकातलून फ़ी सबील सदाम ईअं बि चयो युकातलून युकातलून फ़ी वतन पोइ बि सभील सद्दा सद्दा जे सरीक़े ते सद्ाम जे वाट में था विढ़ूं पिया ॿियो सदा त का वाट आहे कोन्ह को न का वतन जी वाट लिखी पई आहे क़ुरान में क़ान में लिखियो पियो आहे हिकिड़ा हिज़बुल शैतान आहिनि हिकिड़ा हिज़बुल पंहिंजो हिज़बुल हिज़बुल अलाह वारा आहिनि हिकिड़ा अलाह जे पारां था विढ़नि हिकिड़ा पंहिंजा शैतान जे पारां था विढ़नि हाणे तई अलाए कंहिंजे पारां पिया विढ़ो ख़बर ई कोन्ह थी पए हाणे इहो कमु थियो ईअं अलाह ही अला इन हिसबत शैतान हो मल ख़ासिर हिते फरमाईंदो उहे खसारे वारा आहिनि शाहितान जी ग्रुप वारा जेके माण्हू आहिनि शैतान वारा हिन खां पोइ जेके इनकार कनि था ऐं पंहिंजो मुक़ाबिलो सख़्तु रखियो वेठा आहिनि अलाह ऐं हुनजे रसूल सां उहे आहिनि योहादून मुखालफ़त था कनि सख़्तु क़िस्म जी इन अलज़ीन वसूलहन उहे कमज़ोर आहिनि मतिलबु हेठां उहे सभिनी खां हेठि जेके अलाह ताला सां महाॾो अटकाए वेठा आहिनि जेके अलाह ताला सां मुक़ाबले में आहिनि उन जे रसूल सां मुक़ाबले में आहिनि उहे उहे अज़लीन ज़लील आहिनि सभिनी खां मथे वधीक ज़लील आहिनि कतब अलाह अलाह ताला लिखी छॾियो आहे असीं ग़ालिब थींदासूं अलाह ताला फरमायो त आऊं ग़ालिब थींदुसि ऐं मुंहिंजा पैगम्बर ग़ालिब थींदा पैगंबर रसूल सास में असांजो या हुन खां अॻियां पैगंबर हिकु ग़ालिब थींदा पंहिंजे पंहिंजे वक़्त में कतब अलाहन अनवर रुसली ऐं हीउ मुंहिंजो पैगम्बर हीउ मुंहिंजो रसूल या मुंहिंजा रसूल जेके आहिनि सभई मुंहिंजा सभई उहे ग़ालिब थींदा इन अलाह कवियुनि अज़ीज़ बेशक अलाह ताला कवि आहे ताक़त वारो आहे कुवत वारो आहे ऐं अज़ीज़ आहे सगारो आहे कवी ऐं सॻारो ॿिन्ही महानाउनि में तव्हां कोन ॾिसंदो जेको अलाह ताला खे मञे थो ऐं अलाह ताला ते एतिक़ रखे थो ऐं आख़िर जे ॾींहं ते एतिक़ रखे थो मन हा दा अहिड़नि माण्हुनि सां मुहबत कंदे उन्हनि खे न ॾिसंदो पसंदि कंदे उन्हनि खे न ॾिसंदो जेके अलाह ताल जहिड़ो लाहे वेठा आहिनि अलाह ताल झगिड़े में आहिनि अलाह तालक़ाबले में आहिनि उहे रसूल ऐं रसूल सां मुक़ाबले में आहिनि रसूल सां झगड़ो लाहे वेठा आहिनि जहिड़ो लाहियो वेठा आहिनि हींअर बि चए पंहिंजे यज़ीद खे चए जहिड़ो न लाहे लाहे पंहिंजो रसूल पाक सां रसूल पाक जे औलाद सां रसूल पाक जे मुहबत कंदड़नि सां तूं जहिड़ो न लाहे हाणे हिकिड़ा माण्हू आहिनि घणेई क़िस्मनि जा असांजा मुस्लमान ई सदाईंदा पाणी पाण खे पर जहिड़ो लाहियो कोन को वेठा आहिनि को न को जहिड़ो अलाह सां को न को जहिड़ो रसूल सां को न को पंहिंजो ॻाल्हि मतिलबु मुखालफ़त साईं हीअं बि न करियो भई हीअ बि पंहिंजो हीअं बि न करियो हीअं बि न करियो अलाह खे न राज करो सलाद न पढ़ो द्रूद न पढ़ो पहिरां हीउ जेको आहे सो रसूल सासम खे यादि न करियो हिन फलाणे महीने में हीअं थियो महाराज जो ज़िक्र न करियो हू पंहिंजो आख़िर फलाणी ॻाल्हि न करियो हू जेको विच आहे पंहिंजे महीने जो शाहबान जो उहो हुनमें मिलायो फलाणो न करियो हीअं न करियो फराणो करे वॾियूं वॾियूं ॻाल्हियूं आहिनि पंहिंजो जहिड़ो लाहे वेठा आहिनि छॾियो भला ॻाल्हि खे की मना अल ख़ैर मौत दिन असीम मना करण वारा ख़ैर जे कमु चङो कमु पियो हले हिकिड़ो ताला खे माण्हू यादि था कनि रसूल खे यादि था कनि रसूल जे वाकियानि खे यादि था कनि न तव्हां जहिड़ो लाहे वेठा त ही छो था मल्हायो हीअ छो था कयो छो था कयो सॼो महीनो ईअं गुज़री वेंदो हलियो रबील अवल जो हीअ जेको आहे ईअं जहिड़े में गुज़री वञे उहे माण्हू जेके आहिनि सॼो महीनो चवंदा आहिनि हीअं न कयो हीअ न कयो हीअं न कयो हाणे ताईं सॼो वक़्तु विञायो था न चवण जे लाइ हाणे उहो कमु लॻो पियो आहे त इन अलाही न अज़ीज़ ला तजिद क़ौमन यू यू मिनून बिल्ला वलियो आख़िर आदून मन हाद अलाह रसूल हू <laughs> जो दोस्ती रखनि हुननि माण्हुनि सां जेके मुखालिफ़ थिया आहिनि अलाह आहे हुनजे रसूल जा भलो कानू आबा बा अहोम तो जेतोणीके उहे हुननि जा पीअर हुजनि हाणे असां उहे वाकिया आहिनि पंहिंजो कशफल इसरार मज नाला माण्हुनि जा आहिनि जेतोणीके हुननि जा पीर हुजनि अब्दुल अब्दुल रहमान बिन अबी बकर रज़ी अला ताला न उहो पोइ मुस्लमान थियो पोइ हुन चयो त मां जॾहिं जंग में हुआसीं बदर जे त मूं तोखे ॾिठो त पोइ आउं तूं मुड़ी वियुसि हलियो हुन चयो अब्दुमान हज़रत अबू अकर खे हज़रत अबूकर सिद्दीके खे अला अलाह ताला चयो जेकॾहिं तोखे आऊं ॾिसां हा त तोखे आऊं क़तल रहां कोन हा आबैदु ज़रा जेको आहे उन पंहिंजे पीउ खे क़तलु कयो घणा मतिलबु त अहिड़ा वाकिया थिया जिन पंहिंजे पीरनि खे मारियो या भाउरनि खे मारियो या माइटनि खे मारियो उहो आऊं पढ़ंदुसि पोइ वरी मूंखे नाला यादि कोन्हनि हींअर आबाउ हुलो कानू आबाउ जेतिरो न को हुनजा पीर हुजनि ऐं अबनाउ हुउमि या हुनजा पुटु हुजनि ऐं او हुउमि या हुन जा भाहिर हुजनि ऐं अशीरत हुमि या हुन जा माइटु मिट हुजनि वेझा सेण हुजनि पंहिंजो क़रीब वारा हुजनि <clears throat> उलायक कतब फी कुलूब हिमल ईमान हुननि जे दिलनि ते अलाह ताला लिखी छॾियो आहे ईमान इहो कतब अलाह في كتب في قلوبهم الايمان وايدهم بالروح منه هنن کي پنهنجي روح سان مدد ڪيس پنهنجي روح ۽ فرمائن ويدخلهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها هنن کي داخل ڪيو ويندو هنن جنتن ۾ هنن باغن ۾ جن جي هيٺان وهن ٿيون واهيون واه وهن ٿا نهرون وهن ٿيون خالدين فيها اتي هميشه هوندا رضي الله عنهم उहो रज़ू आहिनि हुननि ते अलाह ताला उन्हनि ते राज़ी थियो आहे ऐं हू अलाह खां राज़ी आहिनि अलाह उन में राज़ी थियो अलाह उन्हनि खां ऐं उहे राज़ी थिया अलाह खां रज़ी अलाह आन हुओ रधू अन हुओ हा सभु सगुरा जेके आहिनि सभिनी जे मुतलिक़ जेके असाब आहिनि पाण जिन जा नाला मुनाफ़िकनि जा हज़रत रसोल सास ॿुधाया फलाणो फलाणा फलाणा माण्हू पंहिंजे हिकिड़े असां बि सगोर खे पोइ हज़रत उमिरि रज़ी अला ताला आनो चवंदो मुंहिंजो त नालो कोन्हे पोइ हुन चयो थियो कोन्हे पोइ चए पोइ वरी ॾिसंदो जॾहिं उहो जनाज़ो पढ़े थो कंहिं माण्हू जो उहो असां बि सगोरो त हज़रत उमिरि रज़ी अला ताला तालो उनजो जनाज़ो पढ़ंदो उनखे जाचींदो हीअं अठ टे ॾींहं खां किथां ॾिसां त हीउ पढ़े थो कोन थो पढ़े जेकॾहिं पढ़ंदो जनाज़ो पोइ हीउ पढ़ंदो पोइ जेकॾहिं न त मतिलबु ख़बर न आहे त कहिड़ो आहे पर हाणे मतिलबु त ॿिया माण्हू जेके वरी आहिनि हींअर जेके जाग जाग थिया आहिनि जेके त हाणे सभई हज़रत अबू अकर ऐं हज़रत उमिरि ऐं हज़रत उस्मान हज़रत अली सभु सभई हज़रत अली खे छॾे त हाणे उहे सभई जेके आहिनि मुनाफ़िक थी विया रहिया फ़्रनि टिनि असाबनि सगरनि खां सवाइ हिकिड़ी वॾी हिकिड़ी बेहूद ॻाल्हि आहे तमामु वकफ खां जिनी हेतिरो इस्लाम पखिड़ियो इन्हनि माण्हुनि जे करे इन्हनि माण्हुनि जे थ्रू हेॾी हेॾी ॻाल्हि हली उहे सभई जेके आहिनि से पंहिंजो रधी आहिनि बेकार आहिनि ऐं लाहौल अलाक मुआ ऐं पंहिंजो तव्हांजी ॻाल्हि सची आहे मुंहिंजो टे ॼणा जेके आहिनि से रहिया हज़रत सलमान फारसी ऐं वूज़र ऐं ग़फारी रज़ी अलाह ताला ऐं फलाणो महाज़ मिंसिपल या कहिड़ो माण्हू ॿियो माण्हू हो ऐं फलाणो चयो चोथो मटे चए थो टे चारि माण्हू जेके आहिनि से बसि रहिया बाक़ी केन सभु पोइ हुनखे नफ़रत सां बि ऐं हज़ूर रज़ी अलाह आहिनि हुम रज़ू आहिनि अलाह ताला हुन खां राज़ी थियो ऐं हू अलाह खां राज़ी थिया इहे सभई असां बि सगुर आहिनि <clears throat> उलाइक हिज़बुल्ला बेशक उहे अलाह जी हिज़ब जा आहिनि अलाह जे ग्रुप जा आहिनि अलाह जे लश्कर जा आहिनि अलाह इन होमल अल बेशक अलाह जी हिज़ब जेका आहे सा फलाह पाईंदी अलाह जो ग्रुप जेको आहे सो फलाह पाईंदो अलाह जो ग्रुप जेको आहे सो मुफ़्ल